Երևանի Պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհին Նելի Գրիգորյանի համոզմամբ ռադիոֆիզիկան ամենակարևոր մասնագիտություններից մեկն է։ Հատկապես պատերազմական գոտում ապրողի համար ռադիոֆիզիկայի իմացությունը չափազանց կարևոր է հատկապես ռադիոֆիզիկա մասնագիտությունը շատ արդիական է անօթաչներ թեկուս սարքելու համար, քանի որ այս պատերազմը հիմնականում սարքերի պատերազմ էր ոչ թե մարդկային ռեսուրսի, իսկ ռադիոֆիզիկների կարիք Հայաստանը հաստատ շատ ունի, Հայաստանն ու Արցախը։ Հայտնի է, որ հայերն իրենց բնատուր տաղանդը դրսևորել են ինչպես մշակույթի տարբեր ոլորտներում, այնպես էլ հակում ունեն բնական գիտությունների նկատմամբ։ Պատահական չէ, որ աշխարհում հզորագույն գիտության մարդկանց գործիչների թվում են նաև հայերը։ Եվ այսօր սովորելով մի ոլորտում, որն անհրաժեշտ է ու զարգացման լուրջ հնարավորություններ է ընձեռնում, ուսանողները ձգտում են ստանալ լավագույն գիտելիքները։ Եվ դա շատ բնական է, թվակողել ենք նոր դարաշրջան, հետևաբար ամեն ինչ պետք է զարգանա այդ դարաշրջանի պահանջներին, տեխնոլոգիաներին համապատասխան։ Հայաստանում հասարակ կրթությանը շատ քիչ տեղ է տրվում։ Դրա համար ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք։ Հայաստանը հիմնականում տալիս է գիտելիքներ, այդ ուսանողները վերցնում են այդ գիտելիքը դուրս գալու համար, որ գնան դուրս դա աշխատանք ունենան, կարողանան իրենց ապահովեն, որովհետև ստանա գիտնականը 80000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ է ստանում։ Իսկ падգամավորը բավականին շատ Հայաստանում հիմնականում քանի որ գիտության ուշադրություն չեն դարձնում, լավագույն ուղեղները աշխատում են դուրս գան, որոնք գնահատված լինեն։ Եթե հայաստանում չգիտեմ, մի քիչ մինասավորվի գիտությունը, հաստատ մենք լավ մասնագետներ կունենանք, հրաշալի գիտնականներ։ Ես սովորում եմ իմ ֆակուլտետում, որտեղ իմ կուրսընկերները իրancs հետ շփվելուց ես ահա շատման եմ սովորում, քան դասախոսներից։ Դասախոսները հիմնականում չգիտեմ, սովետի գրքերով են դասավանդում։ Հիմնականում Հայաստանում այդ սովետի գրքեր, նյութեր շատ քիչ բան կա, որ ժամանակակից ձևով է մատուցվում կամ ռուսերեն գրականությամբ, հա, իսկ հիմա ավելի շատ անգլերեն գրականության են ուշադրություն դարձնում։ Ըստ իս առհասարակ կրթությունն է շատ վատ մակարդակի վրա։ Նայեք, գիտեք, դպրոցից է գալիս այդ սխալը։ Երբ որ ես դպրոցում սովորում էի լավ մաթեմատիկա գիտեի, դասատներ ոյ աղջիկ մաթեմատիկա գիտի, չէ, ինչո գնա գիրք կարդա, հումանիտար ուղղությամբ գնա։ Ինքն դեռ ծնողներն ու ուսուցիչները պետք է սերմանան աշակերտների մեջ, որ չէ, նորմալ է երբ աղջիկն է լավ սովորում ֆիզիկա, մաթեմատիկա, բնագիտական առարկաներ առհասարակ։ Thank you Գիտությունների զարգացումը նպաստում է մարդասիրությանը։ Գիտության առաջընթացի մակարդակն է որոշում, թե մարդն ինչքանով կարող է հանգիստ ու խաղաղ վայելել դիեզերքյան սահմանությունը։ Եվ չնայած գիտությունները տարատեսակ են, հումանիտար, բնագիտական, տեխնիկական, նրանք նույն նպատակին են ծառայում։ Երբեմն դժվար է կոտրել այն բարթույթը, թե բնագիտական զարգացումը աղջկա գործ չէ կոնկրետ աղջիկների իրավունքները բնագիտական առարկաներում կարծես թե ոտնահարվում է։ Լավ դե աղջիկա, դժվար ինքը լավ ֆիզիկ լինի, դժվար լավ մաթեմատիկ լինի ու միաժամանակ կամ արկանց մի հետքում, երբ ասում ես ես սովորում եմ ռադիոֆիզիկայում, օ, նայեք, աղջիկը ռադիոֆիզիկայի մաս սովորում ուրեմն հաստատ խելացի է։ Պես չէ, հենց այդ կարա հումանիտար սովորող աղջիկն էլ ինքը լավ խելացի լինի, երբ որ աղջիկը ասում է, որ գիտի լավ անգլերեն, հա, նորմալ է, դե անգլերեն գիտի, էլ հիմա ով չգիտի։ Իսկ եթե ինքը գիտի ֆիզիկա, ուրեմն ինքը շատ խելացի է, բայց այնիշ կարա մնացած առարկաներում ինքը 0 լինի։ Աղջիկ գիտնականներ քիչ են, որովհետև հին ժամանակներում աղջիկները չեն ունեցել իրավունքները, ինչ որ տղաները, միջև հիմա էլ կան այնց երկրներ, որ աղջիկները կրթության իրավունք չունեն։ Հիմնականում խտրականություն են դրել աղջիկների եւ տղաների միջև։ Աղջիկները չեն ունեցել կրթության իրավունք։ Այդ է պատճառը ինձ թվում է, որ մենք չունենք շատ կին գիտնականներ։ Ինչպես ասում էր Սիլվա Կապուտիկյանը, կին Շեքսպիրներ չկան, քանի որ կնոջ աջ ձեռքում շերեփն է։ Սակայն 21-րդ դարում կինը կարող է լինել եւ հաջողակ տնային տնտեսուհի, եւ պետական գործիչ, եւ գիտության մունետիկ։ Ես չեմ կարծում, որ գիտելիքը կապված է սեռով։ Եթե տղամարդը կարող է ինչ-որ հայտնագործություն անի, ինչ-որ սարք ստեղծի, նույն բանը կարող է անել եւ կին։ Կարող է անել նաեւ շատ լավ։ Չեմ թերագնահատում տղամարդկանց, ոչ էլ գերագնահատում եմ կանանց։ Եթե տղամարդը ինչ-որ բան անի, կարող անի նաեւ կինը։ Եթե կարող անի ինչ-որ մի բան կինը, կարող անի նաեւ տղամարդը։ Ինքս չեմ փորձում գիտության մեջ խորանամ, որ սարքերի հետ աշխատել, հա, ես մտածում եմ առաջին հեծանիվը հայկական ստեղծելու մասին ոչ բոլորն են աշխատում այն մասնագիտությամբ, որը սովորել են, բայց ստացած գիտելիքները միևնույն է կյանքում անհրաժեշտ են եւ օգտագործվում են։ Իմ մասնագիտությամբ չեմ կարծում որ աշխատելու։ Ես երկրպագ ամերիկան միության անդամ եմ, աշխատում եմ երկրպահում ու ինձ այդ ոլորտում պատկերացնում։ Իմ մասնագիտությունը կարամ օգտագործեմ այնքանով, որ հետագայում Ղամփերյանց համալսարանը գիտեք, չէ, ավիացիոն համալսարանը, դեռ կապավոր լինա։ Յուրաքանչյուր ազգի ներկայացուցիչ սիրում է իր երկիրը եւ պատրաստ է իր գիտելիքներն ու փորձը օգտագործել հանուն իր երկրի։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Երևանի Պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողները եւս փորձում էին իրենց գիտելիքներով օգնել Արցախին, ստեղծել անհրաժեշտ սարքեր։ Թուրքիայում ունեն ֆինանսավորում, աջակցում են իրաց, իսկ Հայաստանում այդ ֆինանսավորումը չի տրվում։ Այս վերջում ինչ որ ֆոնդ էր բացվել։ Կարծում եմ, որ ինչ որ բան կստացվի։ Մեր ֆակուլտետը հենց ինքը պատերազմի օրերին էլ փորձում էր անօթաչու թուրքող սարքեր պատրաստել, առաջի փորձերն էր ու վստահ եմ, որ ինչ որ մնացած Արցախը հայերի համար յուրահատուկ դրախտավայր է, եւ յուրաքանչյուր հայ իր պարտքն է համարում գոնե մեկ անգամ լինել Արցախում, քայլել իր նախնիների հողի վրա։ Պատերազմից հետո Արցախ գալով եւ այդ ճանապարհին անցնելով թշնամու հայացքի ներքո հասկանում ես, որ պայքարն անխուսափելի է եւ հայը պետք է հաղթի պատերազմից առաջ էլ էի ուզում շատ գայի Արցախ, հիմնականում ուզում էի Գանձացարում Շուշիում ունեի, ու երբ իմացա այս ճամբարի մասին, երբ ինձ համալսարանը առաջարկեց գալ, առանց վարանելու միանգամից համաձայնվել եմ գալ։ Ընկերներ ունեմ երկրապահից, երկրապահի ճամբարում հանգստանում են այս պահին 100-ից ավել արցախցիներ, նրանց եմ կապ ունեցել արցախցիների հետ։ Հա, այստեղ ինձ թվում է շատ արցախցի ծանոթներ ունեմ, ուղղակի պատերազմից հետո տեղահանվածներ։ Առաջի սահմանապահները հայեր էին, զգացողությունը չեղավ, բայց երբ մոտեցանք արդեն ռուսական ռազմվածային, անտանելի ինչ-որ զգացողություն կար, որ հայրենիք տուն գալու համար պետք է հարևանից թույլատվություն վերցնեիր։ Իրամատանելի զգացողություն, բայց հետո երբ արդեն Ադրբեջանի զինվորների մոտով էինք ասում իրենց այդ հաղթական հայացքը, պարտավորեցնող էր։ Իրականում իրանք մեզ նայում էին հաղթողի հայացքով, իսկ մենք զգում էինք, որ մենք պետքա հաղթենք։ Ես ինձ բարձրված չզգացի այդ բան, երբ որ իրենք իրենց լավ զգալով նայում էին, թակարակը տածեցի, որ ես այս բանին պետք եմ ստեղ, պետք է լինեմ ստեղ։ Գնալու եմ ու հետո էլի եմ գալու ու լինելու եմ իմ հայրենիքում, իսկ իրենք տեղ չան լինելու առհասարակ իրենք չան լինելու։ Մոնթեն փողեց իր կրթությունը, իր լավ կյանքը։ Վերադարձավ հայրենիք ու պատերազմեց։ Վերադարձավ ու հաղթեց։ Նույնը կանանք անանք եւ մենք։ Հայ ժողովրդի պատմությունը համատարած փորձություն է, գոյատևման փորձություն, ասել է Նանսենը։ Եկեք փոխենք հայի դարավոր պատմությունը եւ ստեղծենք այնպիսի երկիր, որտեղ կապրենք ազատ եւ լիարժեք կյանքով։ Հայը յուտարար ծնվում է անբանակ զորավարների երկիր ենք։ Նույնը կարելի է ասել գիտնականների հետ կապված։ Մենք տալիս են գիտնականներ օտար երկրներին։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը Երևանի Պետական համալսարանի ուսանողուհի Նելի Գրիգորյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։